Surat Az-Zukhruf imeteremka maka. Imeanzia sura hii kwa harufi mbili za alfabet na ikafuatia kwa kuitaja Qur'ani na kueleza cheo chake kwa Mwenyezi Mungu. Kisha sura ikaingia kubainisha msimamo wa wale wanaozifanyia maskara risala za mitume wao na ikazileta dalili nyingi za kuthibitisha imani ya Mwenyezi Mungu pekee. Na juu ya hoja hizo wao wakamzulia Mwenyezi Mungu kuwa anawashirika na wakamfanya kuwa ana watoto wa kike na wao wana wa kiume. Na walipoishiwa na hoja wakashikilia mila za baba zao. Kisha sura ikasimulia kisa cha Ibrahim na ikafuatiliza kule kuyaona makuu makafiri wa maka ya kwamba Qur'an iliteremka juu ya Muhammad wala isiteremke juu ya mmoja katika wakuu wa miji yao miwili. Hayo ni kama kwamba wao ndio wanaozigawanya fadhila za Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alikwisha wagawia maisha yao ya duniani kwa kuwa wao wenyewe wameshindwa hayo. Kisha sura ikathibitisha kwamba lao kuwa sikuchukia wasije watu wote wakakufuru basi bila ya shaka angelimpa kafiri starehe na mapambo na uzuri wote wa duniani. Kadhalika sura imebainisha kwamba mwenye kupuuza haki Mwenyezi Mungu humsalitisha na shetani amongoze kwenye maangamio. Kisha sura imesimulia kisa cha Musa na Firauni na alivyoghurika Firauni na ufalme wake na yaliyomteremkia Firauni na kaumu yake ya mateso ya Mwenyezi Mungu. Na hayo akafuatiwa kutajwa bin Mariamu na kwamba yeye ni mja aliyenemeshwa na Mwenyezi Mungu na akawaita watu wende kwenye njia iliyonyoka. Na baada ya kuonya kwa adhabu ya siku ya kiyama itayowapata waliodhulumu na kubashiriwa waumini kuwa watapata pepo ambayo ndani yake macho yao yatatua. Sura inahitimisha kueleza kuwa ufalme wa Mwenyezi Mungu umeenea kote na hao waliowashirikisha naye hawanalo wawezalo. Basi ewe Muhammad, wapuuzilie mbali na useme salamu watakuja jua. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hamim. Hamim. kitabil mubin. Na hapa kwa kitabu kinachobainisha. Inna inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun hakika sisi tumeifanya Qur'an kwa Kiarabu ili mfahamu wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim na hakika hiyo imo katika asili ya maandiko yaliyoko kwetu ni tukufu na yenye hikma. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين Je, tuache kukukumbusheni kabisa kwa kuwa nyinyi ni watu mliopita mipaka kwa ukafiri wa kam arsalna min nabiyin fil awwalin na manabii wangapi tuliwatuma kwa watu wa zamani wa ma yatihim min nabiyin illa kanu bihi yastahzi'un na hawajii nabii yoyote ila walikuwa wakimkejeli fa ahlakna ashadda minhum batashan wa madha mathalul awwalin na tuliwaangamiza waliokuwa na nguvu kushinda wao na mfano wa watu wa zamani umekwishapita wala in man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun ليقولن خلقهن العزيز العليم Na ukiwauliza nani aliyeziumba mbingu na ardhi, bila shaka watasema kaziumba mwenye nguvu mjuzi.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 juu yao na mseme ametakasika aliyemfanya huyu atutumikie na tusingeliweza kufanya haya wenyewe wa inna ila rabbina lamunqalibun na hakika sisi tutarudi kwa Mola wetu mlezi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin na wanamfanyia katika waja wake fungu kwa hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila aliyedhahir اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين au amejichukulia watoto wanawake katika vile alivyoviumba na akakuteulieni nyinyi watoto wanaume وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم na anapobashiriwa mmoja wao kwa yale aliyompigia mfano Mwenyezi Mungu uso wake husawijika na hujaa hasira. aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin, ati katika mapambo na katika mabishano hawezi kusema kwa bayana waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusalun na wakawafanya malaika ambao ni waja wa mwingi wa rehma ni wanawake kwani wameshuhudia kuumbwa kwao ushahidi wao utaandikwa na wao watahojiwa. Waqalu law shaa ar-rahman ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yakhrusun, nao husema angelipenda mwingi wa rehma tusingeliwaabudu sisi, hawana ujuzi wowote wa hayo hawana ila kusema uongo tu am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun kwani tuliwapa kitabu kabla ya hichi na ikawa wao wanakishikilia hicho bal qalu inna wajadna abaana ala أمة وإنا على آثارهم مهتدون bali wanasema hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi basi na sisi tunaongoza nyayo zao wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون na kadhalika hatukumtuma mwonyaji kwenye mji wowote ila watu wake waliodeka kwa starehe walisema hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi na sisi tunafuata nyayo zao qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum qalu inna إنا بما أرسلتم به كافرون akasema hata nikikuleteeni yenye uongofu bora kuliko mliowakuta nao baba zenu wakasema sisi tunayakataa tu hayo mliotumwa فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين باسي تقوالي بيزيا angalia ulikuwaje mwisho wa waliokadhibisha wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun Na pale Ibrahim alipomwambia baba yake na kaumu yake, hakika mimi najitenga mbali na hayo mnayoyaabudu. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin isipokuwa yule aliyeniumba kwani yeye ataniongoa waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un na akalifanya hili liwe neno lenye kubaki katika vizazi vyake ili warejee bal matta'tu haula wa abaa فأخذناهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بالي تولي واستريهش هاوا نبابا mpaka ikawafikia haki na mtume aliyebainisha walamma jaahumul haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun na ilipowafikia haki wakasema huu ni uchawi na sisi hakika tunaukataa وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم na walisema kwa nini Qurani hii haikuteremshwa kwa mtu mkubwa katika miji miwili hii أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون wani wao ndio wanaogawa rehma za mola wako mlezi sisi tumewagawanyia baina yao maisha yao katika uhai wa duniani na tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa daraja nyingi kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wenginewe wawatumikie ni rehma za Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hayo wanayoyakusanya walaula an yakuna an-nas ummatan wahidatan laj'alna لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون نلاو lao isingekuwa watu watakuwa kundi moja Tungeliwajalia wanaomkufuru Rahmani wana nyumba zao zina dari ya fedha na ngazi zao pia wanazopandia. Walibuyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un. Na milango ya nyumba zao na vitanda wanavyoegemea juu yake. wazukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya والاخره عند ربك للمتقين na mapambo lakini hayo si chochote ila ni starehe ya maisha dunia tu na akhira iliyoko kwa Mola wako mlezi ni ya wenye kumcha Mungu. Wa man ya'shu an dhikri rrahman nuqayyid lahu shaytanan huwa lahu qarin, anayefanyia upofu maneno ya Rahmani tunamwekea shaytani kuwa ndiye rafiki yake. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun yahtadun na hakika wao wanawazuilia njia na wenyewe wanadhani kuwa wameongoka hatta idha jaana qala ya layta baini wa bainaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin hata atakapotujia atasema Laiti ungelikuwako baina yangu na wewe kama umbali baina mashariki na magharibi rafiki mwovu mno wewe walan yanfa'akum alyawma idhlamtum annakum fil adhabi mushtarikun na kwa kuwa mlidhulumu haitakufaini kitu leo kwamba nyinyi mnashirikiana katika adhabu. Afa anta tusmi'u summa au tahdi al-umya wa man kana fi dalalin mubin, je, unaweza kuwasikilizisha viziwi au unaweza kuwaongoa vipofu na waliomo katika upotofu ulio wazi? Fa imma nadhhaban نذهبن بك فإنا منهم منتقمون na hata tukikuondoa sisi tutalipiza kisasi chetu kwao أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون au tutakuonyesha tuliowaahidi nasi bila shaka tunauweza juu yao fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim basi wewe yashike yaliyofunuliwa kwako hakika wewe upo kwenye njia iliyonyoka wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika وسوف تسألون na hakika haya ni ukumbusho kwako na kwa kaumu yako na mtakuja ulizwa واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون na waulize mitume wetu tuliowatuma kabla yako Je, tulifanya miungu mingine iabudiwe badala ya Rahmani? Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Na bila shaka tulimtuma Musa kwa ishara zetu ende kwa Firauni na waheshimiwa wake na akasema hakika mimi ni mtume wa Mola mlezi wa walimwengu wote. Falamma jaahum biayatina idha hum minha yadhhakun, lakini alipowajia na ishara zetu wakaingia kuzicheka. Wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون na hatukuonyesha ishara yoyote ila hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko nyinginewe na tukawakamata kwa adhabu ili warejee waqalu ya ayuha as-sahir lana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun na wakasema ewe mchawi tuombee kwa Mola wako mlezi kwa ile ahadi aliyokuahidi hakika sisi tutakuwa wenye kuongoka ما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون بس tulipoondolea adhabu hiyo mara wakaingia kuvunja ahadi ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون Na firauni alitangaza kwa watu wake akisema enyi watu wangu kwani mimi sinao huu falme wa Misri na hii mito inapita chini yangu ye hamoni am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin au mimi si bora kuliko huyu aliyemnyonge wala hawezi kusema waziwazi falaula ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin au jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin basi mbona hakuvikwa vikuku vya dhahabu au hawakuja malaika pamoja naye wakamwandama fastakhaffa qaumahu faata'u innahum kanu qauman fasiqin basi aliwachezea watu wake na wakamtii kwa hakika hao walikuwa watu wapotovu falamma آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ولipo tukasirisha tuliwapatiliza tukawazamisha wote فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين kisha tukawafanya kuwa watangulizi na mfano kwa wabaadaye walamma duriba ibn maryam mathalan idha qaumuka minhu yasiddun na alipopigiwa mfano mwana wa maryamu watu wako waliupiga ukelele waqalu aalihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun wakasema miungu yetu kwani si bora kuliko huyu hawakukupigia mfano huo ila kwa ubishi tu bali hao ni watu wagomvi in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani israil hakuwa yeye ila ni mtumwa tuliyemneemesha na tukamfanya ni mfano kwa wana wa Israeli walau nashaa laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun na tungelipenda tungeliwafanyia miongoni mwenu malaika katika ardhi wakifuatana wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un hadha siratun mustaqim, na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya Kiyama. Basi usitilie shaka na nifuateni. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Wala yasuddannakum ash-shaytanu innahu lakum aduwwun mubin. Wala asikuzuilieni shaytani hakika yeye ni adui yenu wa dhahir walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyana lakum ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون na alipokuja Isa na dalili zilizowazi alisema nimekujieni na hikma na ili nikuelezeni baadhi ya yale mliohitalifiana basi mcheni Mwenyezi Mungu na mnitii mimi inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi basi muabuduni yeye tu hii ndiyo njia iliyonyoka fakhtalafa alahzabu min bainihim fawailul lilladhina zalamu min adhabi yawmin alim lakini makundi kwa makundi yao yalikhitalifiana wao kwa wao ole wao waliodhulumu kwa adhabu ya siku chungu hal yanzuru ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Je, nini wanangojea ila saa iwajie kwa ghafla na wala wao hawatambui? Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din لبعض illa al-muttaqin siku hiyo marafiki watakuwa ni maadui wao kwa wao isipokuwa wachamgu ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wala antum tahzanun enyi waja wangu hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika alladhina amanu biayatina wa kanu muslimin ambao waliziamini ishara zangu na walikuwa waislamu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ingieni peponi nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo yutafu alaihim بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وأنتم فيها khalidun watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu na vikombe na vitakuwamo ambavyo nafsi zinavipenda na macho yanavifurahia na nyinyi mtakaa humo milele watilkal jannatu allati ورثتموها bima kuntum تعملون na hiyo ni pepo mliorithishwa kwa hayo mliokuwa mkiyafanya. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun, mnayo humo matunda mengi mtakayoyala. Innal mujrimina fi adhabi jahannam khalid khalidun wa hakika wakosefu watakaa katika adhabu ya jahannam La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun Hawatapumzishwa nayo na humo watakata tamaa wa ma dhalamnahum walakin kanu humu dhalimin Wala sisi hatukuwadhulumu bali wao ndio walikuwa madhalim wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun nao watapiga kelele waseme ewe malik na atufishe Mola wako mlezi na yaseme hakika nyinyi mtakaa humo humo laqad ji'nakum bilhaqqi walakin inna aktharakum lilhaqqi karihun Kwa yakini tulikuleteni haki lakini wengi katika nyinyi mlikuwa mnaichukia haki am abramu amran fa inna mubrimun au waliweza kupitisha amri yao bali ni sisi ndiyo tunaopitisha am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun au wanadhani kwamba hatusikii siri zao na minongono yao wapi na wajumbe wetu wapo karibu nao wanayaandika qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin sema ingelikuwa rahmani ana mwana basi mimi ningelikuwa wa kwanza kumwabudu subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun ametakasika mola mlezi wa mbingu na ardhi Mola mlezi wa arshi na hayo wanayomsifia. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, basi waache wapige porojo wakicheza mpaka wakutwe na hiyo siku yao walioahidiwa. Wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardi ilahu wa huwa alhakimul alim na yeye ndiye Mungu mbinguni na ndiye Mungu katika ardhi naye ndiye mwenye hikma mwenye ujuzi. wa tabarakalladhi lahu mulku samawati wal ardi wama baynahuma wa indahu ilmu saa وعنده علم الساعة وإليه ترجعون Na ametukuka mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo ndani yake. Na uko kwake ujuzi wa saa ya kiyama na kwake yeye mtarudishwa wala yamliku alladhina yad'un min dunihi ash-shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wala hao mnaoomba badala yake yeye hawana uweza wa kumwombea mtu isipokuwa anayeshuhudia kwa haki na wao wanajua wala in sa'altahum من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون Na ukiwauliza ni nani aliyewaumba bila shaka watasema Mwenyezi Mungu. Basi ni wapi wanakogeuziwa? وقيله يا رب إن usemi wake ni ewe Mola wangu mlezi hakika hawa ni watu wasioamini fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun basi wasamehe na uambie maneno ya salama watakujajua